Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 5 minūtes otrdienā 4. janvārī ar TV ētrā priestris Pētris Skudra un laiks šī dienas katehēzei, tad piedāvāju vēl ieklausīties pāvesta Franciska sacītajā, <clears throat> jo mēs vakar tad varējām pārdomāt eh, to, ko eh, pāvis sacīja ehm, Ziemas, eh, nevis Ziemassvētku, bet jā, noslēdzot Ziemassvētku oktāvu, mēs Ziemassvētku dienu svinam astoņas dienas un arī tad svētās mīsas liturģija katru visu šo oktāvas laiku pateicās piemiņ šo vienu dienu, tad mēs tā kā, ja mēs tā pagarinam uh, Eh, var teikt, dienu uz astoņām dienām, lai svinētu eh, šo iemiesošanās notikumu, tad eh, mēs vakar pārunājām pāvesta Franciska sacīto noslēdzot Ziemassvētku oktāvu un uzsākot jauno gadu, tad šodien piedāvāju ieklausīties pāvesta Franciska vēstījumā, tādā uzrunā, ko viņš saka katru svētdienu, uh, Eh, kad eh, svētceļnieki pulcējās pulksten 12. svētā Pētera laukumā, lai lūgtos kopā ar pāvestu lūkšanu kunga eņģelis, un tad parasti pirms šīs lūkšanas eh, pāvests uzrunā klātesošos svētceļniekus. Tālūk, tad mēs šodien varam pārunāt to, ko viņš sacīja svētdien, 2. janvārī, uzrunājot svētceļniekus un joprojām atgādinot to, ka ir eh, Ziemassvētku laiks un kas ir tas, ko mēs varam eh, pārdomāt, uzlūkojot eh, betlēmītes mūsu mājās vai mūsu baznīcās. Pāvestam ir kādas arī padoms, ko mēs varam praktizēt šajā laikā, kamēr vēl tās betlēmes ir izstādītas un varbūt, ka tas nodar, eh, nodar eh, arī tavā, eh, tavā ikdienā, tavā garīgajā dzīvē. Kā droši klausītāji iesaisties zvanot uz numuru 67 969 131 vai arī rakstot īziņas uz numuru 266 77 272. Priecāšos par tavu līdzdalību, tu vari padalīties ar savu jaungada apņemšanos vai varbūt kādu domu, ko tu esi eh, dzirdējis eh, saistībā ar eh, jauno gadu, saistībā ar Ziemassvētkiem, ar Kristus dzimšanu, ar iemiesošanos, tad droši vari ar to visu dalīties šeit ēterā, gan ar mani, gan ar pārējiem klausītājiem, lai tad tas, ko tu esi saņēmis no Dieva, var nest arī uh, augļus un eh, varbūt, ka iedvesmo arī eh, vēl kādu citu bez tevis. Kā mums šeit ēterā eh, tā tava līdzdalība klausītāja ir ļoti, ļoti svarīga. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Sveicināti, un uh, pāvis uh, Francisks, uh, kā jau ierasts, svētdien tikās ar uh, svētceļniekiem, uh, lai ar tiem, kas ir sapulcējušies Pētera laukumā, lai lūgtos uh, kunga eņģeļa lūkšanu, un uh, viņš tad arī norādīja uz to, ka šajā lūkšanā kunga eņģelis, uh, mēs tad sakam šos vārdus, uh, vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums. Vārdi, kurus arī mēs šeit rādījām arī, ēterā izsakam katrā pusdienlaikā pirms dienas vidus, un pavests tad aicināja pievērst uzmanību šim, šim teikumam, kuru mēs varbūt bieži vien tā automātiski pasakam, kas mums tā varbūt paslīd garām, un eh, mēs varam kopā ar pāvestu tad eh, iedziļināt un pameditēt eh, šos vārdus. Tādus tādiem pretstatiem, kas šādus vai liek mums pievērsties distatiem, kas ir vārds un mies. Vārds tā tad norāda, ka Jēzus ir šis mūžīgais tēva vārds, bezgalīgs, stāv pirms eh, visām lietām. Tad vārds, kas arī ir kaut kas tāds eh, netaustāms, mēs, mēs vārdu varam dzirdēt, ja mēs pasakam, vai es tagad runāju, jūs to dzirdat, bet um, tas eh, vārds jau ir man nācis jau galvā iepriekš, un es to izsaku, um, viņš pastāv pēc tam arī, kad jau es esmu izteicis Eh, jūsu eh, sirdīs, eh, jūsu prātos, tad līdzīgi ir arī šo tēva vārdu ar Jēzu, kurš ir bezgalīgs, kurš pastāv pirms visiem laikiem un kas arī ir zināmā mērā kaut kas tāds netverams, kaut kas tāds, kas ir, mm, bet mēs to nevaram redzēt, ja, līdzīgi kā <clears throat> vārds, kas ir pateikts. Un tāpat tad šis pretstats miesa, uh, Eh, kas norāda uz to, ka um, Jēzus uzņem, uh, uzņem tātad šis bezgalīgais, mūžīgais uh, vārds, par kur mēs arī lūkšanā uh, šajā žālsardības kronītī sakam pirms mūžīgais tēvs, ja, ka viņš jau ir pastāvies pirms visiem mūžiem, pirms visiem laikiem, tad viņš uh, kļūst miesa, un tas norāda uz mūsu radīto uh, pasaule, kas ir trausla, kas ir ierobežota, kas ir mirstīga, un Jēzus tad apvieno sevi šīs ambas lietas. Viņš parāda to, ka, jā, pirmkārt mēs redzam to, ka ir šie pretstati, vai ne, miesa un vārds, mūžība, ierobežotība, bezgalība, mirstība, debesis un zeme – jā, tad bezgalīgais un tam, kurš ir ierobežots laikā un telpā, tad ja pirms Jēzus tas viss bija tā kā pretstati, tie bija tādas divas pasaules, kas nesatikās, arī garīgā un fiziskā pasaule, bet tad Jēzu tas viss tiek apvienots, un tajā pašā Jāņa evaņģēlijā, kuru mēs lasījām Ziemassvētku uh, rīt dienā, uh, tad uh, tur ir šie vārdi no, um, no tā Jāņa evaņģēli ievada, kur uh, vārds uh, kļuva mies un vārds bija dievs un tā tālāk, ja, tad tur ir arī uh, tāds uh, vēl viens um, pretstats norādīts, ka gaisma un tumsa, ja, ka Jēzus ir dieva uh, gaisma, uh, kas ienāk nu, šajā matērijas tumsā, tāds varbūt dualisms, kurš mums var likt domāt, ka tā tad ir nu, tā garīgā pasaule atrauta no, no fiziskās pasaules, un tad garīgā pasaule ir laba un fiziskā pasaule ir slikta. Tomēr tā nav. Mēs redzam, ka, jā, lai arī nu, materiālā pasaule ir uh, E, šī te grēka ietekmēta un tajā tiešām ir e, ļaunums, e, fizisks, morāls ļaunums, ja, tad tomēr pati par sevi tā ir Dieva radīta un tā ir laba un Jēzus tai piešķir atkal jaunu vērtību pats, iemiesojoties pats, kļūstot miesa. Un tad pāvests uzdod jautājumu, ko šie pretstati nozīmē, ka uh, Tad eh, Jēzus eh, ir starp šiem pretstatiem gaisma, tumsa, eh, debesis, zeme, bezgalīgs, ierobežots dievs un cilvēks, tad arī, jā, dieva žēlastība un, un mūsu grēks. Tad pavests saka, evaņģēlija vēlas mums ar šiem pretstatiem pateikt kaut ko ārkārtīgi svarīgu. Viņi parāda mums to, kā rīkojās dievs – Dievs redzot mūsu um, trauslumu, redzot mūsu nepilnības, viņš nenovēršās no mums, viņš nepaliek uh, savās uh, svētajās debesīs, savā bezgalīgajā gaismā, bet drīzāk viņš tu, nāk mums tuvu, viņš padara sevi iemiesotu, viņš ienāk uh, tumsā, viņš uh, um, uh, ienāk zemēs, kas viņam ir svešas, un uh, Tad pāvests uzdod nākamo jautājumu, kāpēc tad Dievs to dara, kāpēc viņš nāk pie mums. Ehm, un pāvests saka, tad viņš nāk pie mums un viņš eh, to dara, viņš iemiesojās, lai eh, mēs, eh, kaut arī mēs varbūt novēršamies no viņa, viņš tomēr paliek mums uzticīgs. Ja, tad, tad viņš nāk mūsu vidū, uh, Eh, mēs varbūt paši sevi uzskatām par necienīgiem būtu Dieva eh, klātbūtnē, eh, bet viņš joprojām nāk pie mums un varbūt mēs nevienmēr arī gribam viņu saņemt, viņš vienalga nāk pie mums un pat ja mēs viņu noraidām, viņš tāpat nenogurst mūs meklēt. Pāvests saka, tāpēc arī Dievs ir patiesi labais gans, jā, ka viņš kļūst miesa un dalās ar mums mūsu dzīvē. Jēzus ir labais gans, saka pāvis Francisks, kurš nāk mūs meklēt tieši tur, kur mēs esam mūsu problēmās, mūsu ciešanās, viņš nāk tur. Tātad, lūk, tas ir tas, ko mēs varam pārdomāt šodien, uh, Arī turpmāk lūdzoties eh, lūkšanu kunga eņģelis un pārdomājot iemiesošanos, arī uzlūkojot mūsu betlēmītas, ja, ka Dievs nāk mūsu vidū, viņš nāk mūsu vidū, neskatoties uz mūsu trauslumu, neskatoties uz to, ka mēs varbūt paši no Dieva gribam novērsties, ka mēs eh, paši izvēlamies eh, varbūt iet prom no viņa, viņš tomēr turpina, turpina mūs meklēt, viņš turpina uh, Eh, mūs mīlēt, viņš turpina dāvāt mums savu žēlastību, nākt pie mums un viņu nebiedē mūsu trauslums, viņu nebiedē mūsu grēcīgums, viņu nebiedē mūsu problēmas, izaicinājumi, eh, viņš vēlas būt mums tuvu. Tā ir tā priecīgā vēsts, kuru mēs esam aicināti eh, pirmkārt paši redzēt, saskatīt savā ikdienā un otrkārt arī uh, Eh, sludināt to tālāk citiem. Tad eh, ļaušu tev klausītāju šo dzirdēto tagad kādu brīdi eh, apcerēt, pārdomāt, noklausīsimies dziesmu, prieks pasaulē un turpināsim šo sarunu. Es ļoti ceru arī uz tavu iesaistīšanos, kas tevi ir uzrunājuši šajā Ziemassvētku laikā kādi svēto rakstu vārdi vai kādi uh, sprediķi, kāda doma, um, varbūt arī kaut kas, ko tu esi dzirdējuši šeit Radio Marija, um, vai arī tev ir kāda sava apņemšanās, ar kuru tu vēlies padalīties jaunajā gadā, tad droši, droši izmanto iespēju zvani uz ētera tālruņa numuru 67969131, vai arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272. ēterā priesteris Pēteris Skudra. Turpinām mūsu šīs dienas sarunu. Jā, kā Zita raksta, ka, ka pēc šorīt no pieciem rītā, kad ieslēdzu radio, nebija ierastā programma, bet vairākas stundas skanēja uh, Eh, mūzika. Tad, eh, Zita, paldies eh, par šo novērojumu un paldies par to, ka bija arī citi klausītāji, kas padeva ziņu, ka kaut kas nav kārtībā ar mūsu playlisti, mūsu tad arī tehniķis un, un arī Māris tad strādā pie tā, lai uh, atjaunotu uh, programmu tāda, kāda tā bija. Vienkārši šī uh, datorprogramma, kas spēlē, uh, spēlē uh, mūziku, kādu mēs to esam salikuši, un raidījumus, kas ir salikti ierakstā, uh, tad uh, tā ir kāda nu, radusies kļūme, kuru atrisinot, tad arī mēs Kā redzat, katehēze <laughs> notiek savā laikā un, un dzīvais ēters notiek savā laikā, mise lūkšana un rožakronis, paldies Mārtiņam, bija. Eh, paldies arī tad eh, eh, mūsu brīvprāt, zieb, ziņu brīvprātīgajiem, kas nodrošina ziņas, ka šī ierakstītā, ierakstītā kas nav dzīvā ētera programmas daļa, tā tad mums šoreiz ir tehnisku kļūmju dēļ mazliet neskan tā kā parasti, bet arī nav klusums ētrā, kas arī ir labi, tā kā paldies, paldies visiem tiem, kuri palīdz radīt dzīvo, dzīvo ēteru šeit radiom arī ēterā. Kāds cits mums raksta, slavēts Jēzus Kristus, man bija apņemšanās, bet šodien jau ir ceturtā diena, kopš to nepildu, nevar izdomāt par ko, kam pateikties. Nu, jā, mums te bija iepriekš saruna ar klausītājiem par to, ka mēs varētu katru dienu pateikties Dievam par to, ko mēs esam saņēmuši, par viņa klātbūtni. Nu, galvenais ir mēģināt sākt. Tad jau, tad jau ar laiku mēs iemācīsimies būt pateicīgi. Sākumā ir tiešām grūti saskatīt lietas, par ko es varētu būt pateicīgs. Viss liekas tik pašsaprotams, viss liekas tik uh, um, jā, te kaut kas tāds, kam varētu uh, piekasīties un tā tālāk, bet, uh, nu, mēs uh, varam arī saskatīt tās labās lietas un varam arī lūgt Dievam šo žēlistību, lai viņš mums palīdz saskatīt uh, labās lietas uh, arī tur, kur ir, tur, kur ir kaut kas, kur mēs arī redzam nepilnības. Un tas arī ir tas, par ko mēs runājam šīs dienas um, katehēzē, ka Dievs viņš nebaidās no mūsu nepilnībām, viņš nebaidās no mūsu ierobežojumiem, viņš pat nebaidās no mūsu grēka, no tās tumsas, kurā mēs mājojam, tāpēc, ka Tāpēc, ka viņš vēlas mums būt ļoti tuvu, un tāpēc arī viņš iemiesojas, un šī gaisma ienāk tumsā, kā mums to saka evaņģēlists Jānis, ja, lai uh, tumsu padarītu gaišu un lai tad uh, parādītu to, ka Dievam nav nekādu šķēršļu, lai meklētu uh, cilvēku. Tad um, apcerot šo iemiesošanās notikumu un apcerot tos vārdus, ko mēs īpaši svinam Ziemassvētkos, bet pieminam katrā reizi, kad lūdzamies lūkšanu kunga eņģelis, ka vārds kļuva miesa, uh, Eh, tad eh, mēs eh, varam redzēt, kā Jēzus šos pretstatus sevi apvieno. Ja tā var teikt, mēs arī vakar runājām par to, ka pāvis Francisks aicināja paraudzīties uz Mariju, kur arī sevi apvieno, nevis šķeļ, un viņa tieši ar to savu spēju pārdomāt un reflektēt, Tad arī varbūt tas klausītājs, kurš raksta, ka neizdodas atrast par ko pateikties, tad Varbūt arī līdzīgi kā Marija ir jāmēģina atrast eh, laiku, ir, tas ir ļoti grūti arī eh, man pašam bieži vien eh, nu, ir grūti atrast laiku tā apstāties, norimt ikdienā un pavadīt kādu brīdi tādā pārdomu, pārdomās, līdzīgi kā Marija, ja, kas pārdomās savu ikdienu, un tad arī tur saskata to Dieva klātbūtni, un tad, ja jau mēs ieraugam to Dieva klātbūtni, tad mēs varam arī uh, Eh, kļūt eh, pateicīgi. Tātad Dievs ienāk mūsu dzīvēs tur, kur mēs esam. Viņš ienāk mūsu problēmās, mūsu ciešanās, viņš mūs meklē tur, kur mēs esam. Un Pāvests Francisks tad eh, saka, ka, dargie brāļi un māsas, mēs bieži vien ieturam distanci no Dieva, tāpēc, ka mums liekas, ka mēs neesam cienīgi viņam vai kādu citu iemeslu dēļ, un tas tā tiešām arī ir – bet eh, Ziemassvētki aicina mūs redzēt lietas no viņa perspektīvas, ka Dievs vēlas iemiesoties. Un eh, ja jums šķiet, ka jūsu sirds ir pārāk piesārņot ar ļaunumu, eh, vai tā ir tāda apjukusi, tad lūdzu nenoslēdzieties, bet gan un nebaidieties jau. Nenoslēdzieties un nebaidieties, viņš nāks uh, tā saka pāvis Francisks, tad aicinājums ir domāt par Betlēmi, uzlūkot Betlēmi, kur Jēzus piedzima nabadzībā, kur viņš piedzima tādā, <clears throat> nu, var teikt, netīrībā, jā, kūts nav tā tīrākā vide, piedzima starp daudzām problēmām, un tomēr, tomēr ar to viņš tad parāda, ka tas viņam nav šķērslis ienākt mūsu vidū, un līdz ar to tad arī tā mūsu netīrība, mūsu nekārtība, mūsu nabadzība nevar būt šķērslis, lai viņš ienāktu arī mūsu dzīvē, līdzīgi kā viņš ienāca Betlēmē. Un tad pāvests aicina pievērst uzmanību vēl uh, trešajam vārdam, tad, tad pirmie divi bija šie pretstati, vārds un miesa, bet uh, trešais vārds tad ir um, dzīvoja. Ja mēs sakam, vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums un šim dzīvoja, eh, pāvests arī eh, norāda to, ka tā, tas norāda uz tādu ļoti nozīmīgu realitāti, ka tas eh, norāda uz to, ka Dievs dalās ar mums, ka viņš mums ir ļoti tuvu, dalās ar mums tajā mūsu realitātē, ka viņš ir mūsu vidū, uh, jā, ka viņš vēlas mājot starp mums un mājot mūsos pašos, nevis palikt kaut kur tālu. Jā, tā tad, um, tas ir kaut kas tāds, ko mums ir varbūt ļoti grūti, uh, grūti nu, tā saprast, ko tas nozīmē. Mēs varam lūgt Dievam žēlastību, mēģināt saprast, ko tas nozīmē, ka Dievs vēlas man būt tuvu, ka viņš uh, vēlas, uh, lai es... Um, ka viņš vēlas mājot manā dzīvē. Eh, tas, eh, tas eh, tad ir tāds liels noslēpums, ja, ka mēs esam tik svarīgi Dievam. Mēs uh, esam, protams, visas šīs iepriekš nosauktās lietas tādi trausli un, un niecīgi Dieva priekšā, bet tāpat laikā mēs esam viņam tik svarīgi, ka viņš vēlas būt mūsu vidū. Un Pāvests saka, tad es jautāju sev un tev un mums visiem, tad kā ir ar mums, ko mēs, vai mēs vēlamies dāvāt viņam vietu savā dzīvē. Viņš vēlas mājot mūsu vidū, vai mēs vēlamies viņam dāvāt vietu, un mēs varbūt vārdos viegli varam teikt, jā, es gribu viņam dot vietu, bet tad Eh, ja eh, Pāvis saka, eh, varbūt, jā, ko tas nozīmē praksē, varbūt ir kaut kādi aspekti mūsu dzīvē, kuros mums ir grūti ielaist Dievu, kurus mēs cenšamies paturēt kaut kā ekskluzīvi sev un kuros tad Dievam ir grūti uh, ienāk, tāpēc, ka mēs viņu tur negribam laist iekšā, un tad Pāvis saka, es aicinu jūs būt eh, tādiem specifiskiem. Kas ir tās iekšējās lietas, eh, kuras man šķiet, ka Dievam varētu nepatikt? Kas ir tās vietas, eh, kurās es domāju, ka tās ir vēl ir tikai priekš manis, kuras varbūt nemaz nevēlos, lai Dievs ienāk. Un tāpēc būsim uh, ļoti uh, konkrēti, uh, specifiski nosaucot šīs lietas vārdā. Uh, kas ir tas, kur, jā, Dievs es varbūt ar vārdiem gribētu teikt, ka nāc manā dzīvē, bet uh, tikai lūdzu ne šajā jomā. Jā, es negribu, ka tu ienāc uh, vai aizskar to un to. Es gribu, lai tas paliek tikai man, es negribu nemazām to celt augšā ja, un tad nosaukt konkrētas, kas ir tās lietas, nosaukt tās vārdā. Uh, un noteikti, ka mums visiem tādas ir. Um, um, kurās mums ir bail, varbūt uzlūkot, kuras mums ir, um, kuras mums ir nērti um, pārdomāt, um, bet um, kuras, eh, kurās arī tāpat eh, Dievs vēlas būt klātesoši. Viņš nebaidās no tā mūsu, eh, no nevienas no mūsu jomām. Un tad mēs varam arī lūgt Dievam, lai viņš ienāk, ienāk tajās visās jomās arī, kurās mēs negribam. Vienkārši būt arī atklātiem Dieva priekšā, ka lūgt Dievs, šī ir tā joma, kuras negribu, lai tu ienāc. Uh, Jo Dievs nebaidās, viņš nebaidās no mūsu vājuma, viņš nebaidās no mūsu grēka, um, un mēs viņu varam ielaist. Um, gluži kā ārsts, varbūt mums ir bail kā ārsts skarsies klāt mūsu kādam ievainojumam, ka viņš uh, varbūt um, nodarīs mums sāpes, jā, un, bet vismaz tad varam atļaut viņam uzlūkot, uh, uzlūkot uh, šīs mūsu traumas, to mūsu grēku. Jā, un tad Pāvis saka, būsim drosmīgi sakot, kungs, es esmu šajā situācijā, bet es nevēlos to mainīt, bet tu, lūdzu, neaizēj pārāk tālu no manis. Ja, tā ir laba lūkšana, būsim tādi godīgi, atklāti, sirsnīgi Dieva priekšā. Ja, ka varbūt tiešām mēs esam kaut kam pieķērušies tādam, nezinu, kaut kādai baudai vai kādam cilvēkam vai kādam ieradumam, uh, kur mums nu, negribās no tās atteikties un kur varbūt mēs liekam augstāk par Dievu. Un tad mēs Dieva priekšā varam atklāt arī nākt priekšā tādi, kādi esam un teikt, ka lūk, šī ir tā joma, kur es negribu mainīt, bet tu lūdzu paliec man tuvu. Ja, un tad uh, Dievs novērtē šo mūsu godīgumu un, un esot Dieva klātbūtnē, mēs ar laiku arī spēsim mainīties un spēsim uh, redzēt to, kas nav savienojums ar viņu, ar dzīvi kopā ar viņu, un tad jau arī to, to varēsim ar laiku pārveidot tādā veidā arī paši esot pacietīgi un atzīstot to, ka mēs paši neko nevaram, bet visu var Dieva žēlastība. Ja, tā kā tad šādu lūkšanu mums piedāvā pāvests Francisks šī gada Eh, sākumā, un viņš arī saka, tad mēs varam vēl joprojām nostāties mūsu betlēmīšu eh, priekšā un uzlūkot eh, visus šos tēlus, kas tur ir, un redzēt visas tās problēmas, to nabadzību, atstumtos, kas tur ir gan Jēzus vecāki, kuriem nav vietas starp citiem ceļotājiem, šiem ganiem, kuri ir uh, arī tādi sabiedrības eh, nomalēs dzīvojošie, par kuriem neviens tur tā īpaši neinteresējās, un eh, par spīti eh, visai šai nabadzībai, visām šīm problēmām, lūk, mūsu vidū ir Dievs, Dievs, kurš vēlas dzīvot kopā ar mums, un tāpēc pavas saka, tad aicināsim viņu mūsu dzīvēs oficiāli, ja īpaši tajās, uh, Eh, mūsu dzīves tumšākajās vietās, par kurām mēs eh, paši varbūt negribam domāt, kur nu vēl, lai kāds cits uz, uz, uzzina. Ja, un tad eh, tās arī mēs varam nest Dieva priekšā un teikt, lūk, Dievs, šīs ir, šie ir mani dzīves tumšākie noslēpumi, tumšākie nostūri. Negribu varbūt, lai tu tur nāc, bet bet tomēr dod man žēlistību, lai es, man būtu drosme tevi tur ieaicināt. Un pāvis saka, tāpēc runājiet skaidri, runājiet tieši, jā, lai tad šie mūsu dvēseles uh, uh, kūtis un, un tumšās uh, jomas, lai tad mēs tās visas varam nosaukt vārdā. Un pavas saka, nebaidieties arī saukt vārdā sociālās problēmas, ar kurām jūs saskaraties, ekleziālās problēmas, tātad ar visām tām nepilnībām, kas ir baznīcā un sabiedrībā, arī mūsu personiskās problēmas, ja to visu mēs varam nes Dieva priekšā un ļaut, lai viņš tajā visā mājo. Tāds lūk ir pāvesta vēstījums, kuru viņš sacīja svētceļniekiem aizvakar, svētdien, svētā Pētera laukumā. Tagad tad piedāvāju noklausīties kādu vēl joprojām Ziemassvētku dziesmu, un pēc tās mēs tad varētu vēl palasīt dažas īziņas, kuras jūs esat atsūtījuši. Paldies arī tiem, kuri aktīvi iesaistaties radio arī ētera veidošanā. Ļoti, ļoti to novērtēju. the cattle are lowing, the poor baby wakes. The little Lord Jesus, no crying he makes. I love the Lord Jesus, look down from the sky and stay. away in a manger, no crib for his bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the heavens looked down where he lay. the little Lord Jesus asleep in the hay. me, Lord Jesus. I ask thee to stay beside me forever and love me. I pray. Bless Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,41 eh, minūte. Paldies eh, Lilijai, kas raksta, ka arī viņa eh, cenšas mācīties būt pateicīga. Nav tā, ka vienmēr ir viegli, tomēr ir grūti būt pateicīgai. Nevis vien kā doma, bet Jā, mācos būt pateicīga, kaut arī reizēm es nejūtos. Tā raksta mums Lilie, paldies Lilie. Tad Iveta mums raksta, esmu pateicīga par savu draudzeni, kuras iedrošināta brīdī, kad dzīvē viss juka un bruka, aicināja kopā doties uz katoļu baznīcu. Sākumā gājām kopā, nākamajā reizē gāju jau viena, piedzīvoju īpašu dieva klātbūtni, uh, satiku sapnī jaunavu Mariju. Paldies, Sīvete, par tavu liecību, par eh, tavu draudzeni, kura eh, tevi eh, ieveda baznīcā tad, kad bija grūti, un paldies arī, ka padalies, ka esi palikusi baznīcā arī tad, kad jau varbūt šīs lietas ir pagājušas tas ar tā svarīgi ir, ka mēs turpinam būt pateicīgi arī tad, kad viss tā rit mierīgi. Uh, Vlada mums raksta, lai pats galvenais, lai Dievs mums palīdz visiem izturēt pandēmijas laiku ar mierīgu sirdi. Un es domāju, ka viens no līdzekļiem, kā mēs varam saglabāt to mierīgo sirdi, tik tiešām ir, ir uh, pateicība. Un tas, ko mēs uh, varam, jā, tad arī uh, lai saglabātu mieru, darīt ir atcerēties vienmēr par šo iemiesošanās noslēpumu, ka Dievs ir mūsu vidū, viņš mums dod cerību, viņš mums dod spēku, jo Dievs pārspēja visu ļaunumu, viņš ir visvarens, viņš ir bezgalīgs un viņš vēlas būt kopā ar mums. Ja, tas ir pats svarīgākais. Pat, ja mēs gribam novērsties no viņa, viņš joprojām ir uh, kopā ar mums. Un arī tad pāvis saka, lūdzu neaizmirstiet, ja, aicināsim kungu iet kopā ar mums, ehm, ienākt mūsu reālajā dzīvē, lai cik tā arī neglīta nebūtu, jā, pat ja tā būtu tā kā šis, eh, šī kūts, jā, bet eh, tad mēs varam sacīt, lūk, kungs, eh, es, ir varbūt arī kādas jomas, kuras negribu, lai tu ienāktu, bet lūdzu, te, te nu es esmu un paliec man tuvu, Un tad uh, atzīt, atzīt arī Dieva priekšā uh, to, ka mēs uh, nevienmēr varbūt gribam dzīvot kā Dieva bērni, saņēmuši šo viņa uh, žēlistību un ka mēs um, gribam kaut ko paturēt sev, ir grūti atdot visu to savu dzīvi Dievam, vai ne? Un, uh, un tomēr ar šādu, uh, šādu um, atklātību uh, mēs uh, Jā, es domāju, ka tas ir tas svarīgākais, ko, ko mums pāvests vēlas pateikt, un arī, ko, nu, uz ko mums arī aicina vispār garīgās dzīves skolotāji, ka būt atklātiem Dieva priekšā, būt godīgiem, ja nemēģinot eh, izlikties, nemēģinot vēlamu uzdot par esošo, un uh, šādā veidā, tad eh, esot tādās godīgās attiecībās ar Dievu, mēs varam ļaut arī viņa žēlastībai vairāk un vairāk ienākt mūsu vidū. Kāds mūsu klausītājs vai klausītāja raksta katru rītu, kad atvaru acis, pateicos par skaistu jaunu dienu. Pateicos par visu to, ko man būtu sāpīgi zaudēt bērni, rokas, miers, saule. Bija laiks, 30 gadi, kad es mondos ar domu atkal diena. Biju jau izprovējusies visu, lai tiktu vaļā no ielgušas depresijas. Tagad es pateicos tētim, ka viņš mani ir atradis. Bet, ja ir atradis, tad vairs neatlaidis. Tas ir ārkārtīgi brīnišķīgi. Paldies Dievam arī par grūtībām un īpaši paldies Rādio Marija. Jā, paldies par šo uh, liecību, uh, par, uh, par, um, par dalīšanos, ka uh, ir um, Dievs, viņš, jā, viņš mūs neatlaiž. Patiesībā tas ļoti tāds skaists salīdzinājums. Viņš mūs rada, viņš uh, arī pats saka, viņš tā kā mūs, turs mūs savā plaukstā. Jā, mēs varam mēģināt, protams, tur aizbēgt no tās viņa uh, plaukstas, bet, uh, bet mēs vienmēr, vienmēr būsim uh, Dievam tuvi un mīļi, un viņš vienmēr, uh, vienmēr uh, vienmēr centīsies eh, mūs meklēt, lai piedāvātu mums savas attiecības, ja, ka viņš vēlas būt tuvās, godīgās attiecībās ar mums, atklātās attiecībās ar mums, un mums nav jāizliekas viņa priekšā labākiem nekā mēs esam. Tālūk, tā kā, lai mums visiem izdodās būt godīgiem Dieva priekšā un arī tad atzīt konkrēti, saucot vārdā, lūk, šī ir tā joma, eh, Dievs, kurā kur es gribu paturēt sev, vai šī ir tā joma, kur es negribu tevi ielēst, vai šī ir tā joma, kuru man vispār negribās aiztikt, kāds varbūt pārdzīvojums dzīvē, kāds sāpīgs notikums, kāds pāridarījums no citiem, un tad saukt konkrēti šīs lietas vārdā, tas ir ļoti, ļoti dziedinoši, tā kā um, lai mums visiem tas izdodās. Katrā ziņā tas arī būs eh, kaut kas tāds, ko es pats mēģināšu praktizēt savā ikdienas lūkšanā, un tad lai mums visiem izdodās. Paldies jums, eh, dargie eh, klausītāji, kas esat uzticīgi Radio Marija. Paldies īpaši tiem, kuri aktīvi iesaistaties.